имаме доволно време. И ја верувам дека и оваа порака ќе биде кратка и едноставна и нема да се налутите ако може да завршим завршиме порано. Или едва чекате. <laughs> значи, ја не ветувам ништо, не знам како, знаете, некојаш си викате толку ќе трае, тоа знае да, да потреби малку повеќе. Дотвориме во Матеј 19 глава значи, почетни стихови, ни се стиховите од Матеј 19 глава, впрочем, еден многу добро познат пример. Матеј 19 глава, 16 стих, овде кај мене, во Библијата стои под наслов «Богато, богато момче». Станува збор за едно младо, богато момче, И еве да читаме. И ете еден му пристапи и рече. Учител е добар, значи тој еден е ова богато момче. Какво добро да направам за да имам вечен живот? Прашање кое што денеска мнозина да го поставуваат. Што треба да направам? Треба ли нешто да направам за да добиам вечен живот? А тој му рече, значи Исус вели, зашто ме прашуваш за добро? Еден е добар, Ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Многу едноставен одговор на едно вакво прашање, а денеска толку многу се збунит и се бунат околу ова прашање. Некако сакаат да ги одменат заповедите, како да тие немаат никакво место во ова, во спасението. тоа, богатото момче го прашува кој А Исус му рече, не убивај, не прелюбодействува, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татка си и мајка си, люби го својот ближен како себе си, значи, едноставно му ги цитира заповедите од втората плоча. И момчето му рече, сето тоа сум го пазил од младост, уште што ми не достига. Значи, тоа веќе го пазам. Но како да чувствувало младо момче дека нешто сепак не достига. Исус му рече, ако сакаш да биде совршен, значи, еве, она што не, што, што не достига, оди, продај го својот имот и дај им на сиромасите и ке имаш благо на небото, дојди и следи ме. Кога момчето го чуто е збор, си отиде нажален, зашто имаше многу имоти. А Исус ми рече на своите ученици, вистина ви велам, Богат машно ке влезе во небесното царство. И пак ви велам, полесно е на камилата да помени изиглени уши, отколку на богатиот да влезе во Божето царство. Кога учениците го чуја тоа, се зачудија мощни и рекоа, од тоа кој може да се спаси? Исус ги погледна и им рече, на луѓето ова им е невозможно, но за Бога се е возможно. Тогаш Петр одговори му рече, ќе се задржиме повеќе на овој дел, Петар му вели на Исуса, еве ние оставивме се. Овој не сакаше да остави, си замена му остана се. <laughs> значи, со други зборби. А ние оставивме се. И тргнавме по тебе. И така ние што ќе добиеме, што ќе имаме? Каква е ползата? Каква е користа од тоа што ние те следиме? Знаете, денеска мнозина ќе ќе веројатно сте имали такви искуства, ќе ќе ќе ви речат, добро беш, шо ви даваа таму, шо идете таму? Имате ли некаква корист? Се сретнале сигурно некои такви? Јас ке се сетам на братот Слободан од светеникој, кој што <laughs> на некој такви од светеникој ми рекол да, Мархи ни даваат на времето. Чисто за да види реакција, дали, дали може би ке ги прилечи и тоа, тој тоа знае. <laughs> Мегата, веројатно, не, не го сватиле толку сериозно. Видете, Петра поставува прашање, добро, ние оставивме се, што кори сега од тоа? А Исус им рече, вистина ви велам дека вие, кои тргнувате по мене, во преродбата, а, мислам дека во другиот прерод малку поинако стои, не, во новиот свет, значи, е така, оти во преродбата можете да го помешате слово, некоја партија. Кога човечкиот син ќе седе на престолот на својата слава и сами ќе седнете на 12 престоли ќе им судите на 12 Израелеви племиња, ова сигурно И Петар и сите останати многу добро го слушале и, и очекувале вакво нешто да слушат. Знаете, нивите очекувања биле царство, па тие ќе седнат тука покрај значи господарот покрај Господа и секој кој заради моето име ќе остави куќа или враќа или сестри или татко или мајка или жена или деца или ниви ќе прими стократно и ќе наследи вечен живот и завршува со мнозина први ќе бидат последни, а последните први. Ти видиме зашто тоа го вели, подосно ќе навлеземе во таа 20 глава. Ви се верува вакво нешто? Исус му одговора на Петар уште во овој живот, односно, за да видиме дека е така, да отвориме во Марко. Марко 10 глава, истиот случај, Малко поинаков извеште. Марко 10 глава 28 до 30. Петар почна да му зборува, значи Марко 10, 28.30. до 30. почна да му зборува, гледај, ние оставивме се и одиме по тебе. Исус говори рече, вистина ви велам, нема никој кој ќе остави куќа или браќа или сестри или мајка или татко или деца или ниви заради мене и заради Евангелието, а да не прими сега стократно. Во ова време, сега, во овој живот. И, значи, куќи и браќа и сестри и мајки и деца и ниви заедно со гонења, Тоа е пропратно, значи. А во идниот век, значи, изгора на сето тоа и вечен живот. И сега, зашто ние како христијани вопшто не треба да зборуваме за тоа дали имаме некаква корист или не, затоа што тоа е веќе погрешна мотивација. Меѓутоа, ова го зборуваме за да може ете во иднина ке слушат некои кои што ете Може би сакат да знаат што полза имаме ние, каква корист, зашто идеме воопште у црква, зашто, зашто сме решили да го, да го следиме Христа. И пазите сега, малку изгледа неверојатно, фантастично ова, значи фантази, фантазија е во прашање, така, така ни изгледа, да имате стократно повеќе. Ако изгубите куќа, испаги ќе да добиете сто куќи. Ова го нема никаде. Колку вие, е, е, вие што може да имате некоја заштеда во банките, Колку е каматата годишно? Сигурно немате стократно. <laughs> Ако беше така, сите ке штедевме. тоа не е така. А, ова сепак не е според човечки мерила. Често пати ова тешко ние да го сватиме како тоа стократно и браке и сестри, куки и ниви. Ке прочитаме еден стих кој што верувам ке ни го разјасни се до тоа би во положбата во која што сме сега, би недоволно просветени од Духот Свети, недоволно а, живееме онакако што требаме да живееме како висти христијани, ова им не изгледа нешто не, невозможно. Да отвориме за момент во Лука 18 глава и да го видиме истиот, истиот случај. 18 глава Лука од 28 до 30. 18. Лука 28 до 35 рече Ете, ние оставивме се и тргнавме по тебе. Тој ми рече, ми велам, нема никој што заради Божито царство оставил куќа или жена или брак или родители или деца, а кој не ке прими многу повеќе во ова време. Ова не стои стократно, не стои стократно, а вели многу повеќе и во едниот век вечен живот. Е сега, за да сватиме што сака Бог да каже овде и како, во, ко, во, каква, во каква ситуација а, би добиле стократно и браке, и сестри, и куки, и имоти. Отворете во дел Апостолски четврта глава. Ова е после изливањето на Духот Свети. Што стои од 32 стих? под насловот кај мене во Библијата е заедница на љубов и обшт имот. А множеството на оние кои поверува имаше едно срце и една душа и никој не велеше дека нешто од неговиот имот е негово, туку се им беше обшто. Гледате ли на кој начин? Може да имате и 100 кухи, и 100 браќа, и 100 сестри. А, значи, ова е една ситуација кога а, сите, сите се тотално обратени, излеане светиот дух, сите се посветени. Ке речете, мислам дека одскоро имаше некој коментар, значи, за време на утреските стихови, и некој искоментира тука дека па, па не е тоа вистина, дека сега може би после обратувањето, после откако тргнал да го следи Исуса, он има сега 100 куки или не знам 100 браки или 100 сестри. Па, може би не изгледа така, затоа што не сме во една ваква состава. Може би не сме во примене светот дух. Видите, кога тие биле, сите заедно биле со едно срце, со една душа, и никој не велеше ова е мое, се беше заедничко. И сите имаа тогаш, не стократно, кој знае колку, 3000 души се крштевале само во, после Петровата проповед. 3000 души по една куќа, <laughs> да не зборуваме за друго нешто. Или еве 34 стих. И никој меѓу нив не беше во скудност, зашто сите кои имаа ниви и куки ги продаваа, а цената на продавањето ја донесува и ја ставаа пред нозете на апостолите. И секому му се даваше ко, а, кој, а, колку кому му беше потребно. Ова беше утопија. И ова пропадна, еден ваков систем пропадна. Знаете, овие зборови личат на комунизам, на некој начин, на социализам. Така не учија барем. Ке, секој ке си влегува тоа беше некој футуризам, некој неостварливо нешто што не се оствари, значи така не учеа барем по предмет, кој предмет дали беше марксизам, што ја знам, не се не сеќавам. Не ми се допаѓа воопшто тие предмети, ви да кажам. И не учеа дека ќе влезеш во продавница и нема без пари едноставно, нема потреба пари, ќе си земеш многу што ти треба. <laughs> Тоа беше нешто <laughs> незамисливо, неостварливо и не си неоствари. Нормално, меѓутоа, е, со Господи остварливо. И тоа уште сега, во ова време. Еве каква е ползата на еден христијанин кој што тргна да уследи Христа. И изгора на тоа и вечен живот, за кој што може да сонуваат само оние кои што нема да тргнат по Исус. Еве како богатиот младич. Е да, да погледнеме повторно таа состојба, значи, со богатиот младич. А, тој заменал, Исус му рекол, треба да го распродадеш целиот имот ако сакаш да, да станеш мој следбеник. И тој заминал, разочаран, ама, ќе речеме сега човечки, се му останало. Се му останало. Цел, тој голем имот, се му останало. Значи имал и почет од луѓето, веројатно и бил познат и сето тоа, ама, ама му недостасува онај вечен живот. А Петар, еве да отвориме за кратко во Лука 5.11, Лука 5.11, Во оваа пета глава станува збор нели за оној улов на на риби кога Исус им рекол да да влезат и да ја фрлат мрежата. Петр му рекол па цела ноќ ловевме, ништо не уловивме. И како ќе ќе добијат добар улов, потоа вели во 11 стих да откако Исус ке му рече на Симона, значи на Петра, не бој се, од сега ке ловиш луѓе, 10 стих, 11 стих вели и ги извлекува корабите на суво, оставија се и отидува по него. Е зашто Петр му вели, еве ние оставивме се и тргнавме по тебе и што користо тоа? Може би тогаш воопшто не гледале ништо од некаква си корист. И самиот Исус немал глава каде да склони, вели Библијата. Немал ни тој самиот своја, свој дом. Од каде се ја ќе оставам моја куќа, моја семејство, па од каде ја 100 куќи или не знам, 100 кратно ќе ќе имам. и гледате интересно, ова е едноставна, едноставна равенка. Или ќе оставите се и ќе тргнете по Исуса, се ова треба да сватиме што значи се, или ќе останете со се, нема да тргнете по Исуса, ама ќе изгубите вечен живот. односно, ако не оставиме се, тоа значи дека сме со половично срце. Тоа значи дека на некој начин нашата љубов е условена кон Господа. Или тоа е легализм. Со еден краток збор кажамо. Значи потребно е да оставиме се. Богатиот младиш требало да продаде се од својот имот. И едно нешто му недостасувало, веле Елен Вајт. Ке спомне малку подосно за тоа. И кога сето ова го зборуваме, дали не треба да се запрашаме сите ние поединечно? Како ние го живееме животот? Што ние Што сакаме ние од животот, всушност? Каде, каде сме насочени? Кариерата? Градеме некоја кариера? Мислиме во Нормално е да се мисли нели, на се, ама дали нашиот живот е заокупиран, може би, со некаква си добивка, овоземска добивка, која што знаеме дека сето тоа богатство ќе се распане еден, ќе го излезат молци и рја, како што веле еден стих. Или пак, погледите ни се нагоре и следејќи го Христа, мислиме на небесните нешти. Многу битно е да се одговори на ова прашање, оти инаку, може би да задржиме многу, или може да задржиме се, ама ќе изгубиме, ќе изгубиме вечниот живот. Како што мнози на денска ќе речат, ајде, сега, ја сега ќе тргнам у црква таму, па слушам давате, ова давате, десеток давате, има ли нешто корист? Има ли нешто за возврат, назад? Ама знаете, телесниот човек телесно размислува. Духовниот човек, духовните нешта, поинако ги разбира. Но, да се вратиме сега во 19 глава Матеј, рековме ќе продолжиме во 20-та овде со прашањето што Петр му го упатил на Исуса, ние оставивме се учителе, откако нели го видел, го, го вишел она што се случило со богатиот младич, и рекол, ние оставивме се, сега што корист ние имаме? Со ова прашање, што покажал Петр? Е, што покажал? Да се послужиме, да. Прашањето на Петар, а што ќе добиеме ние за возврат, го открива и духот, кој, ако не се отстрани, внимавайте, ќе ги онеспособи учениците да бидат Христови вестници. Имено тоа е наемнички дух. Иако биле привлечени со Исусовата љубов, учениците сепак не се ослободиле наполно од фарисејштината, вели Овелевај. И понатаму работеле уверени дека така ќе заслужат награда сразмерна на вложениот труд. Прашањето на Петрево тој правец тоа што ќе сработиме, треба да си заслужиме, нели? Значи, тоа е тој наемнички дух. Е, затоа Исус ќе им каже една парабола во 20 глава од Матеј, значи, затоа реков дека воопшто ние не треба ни да зборуваме за тоа каква корист ние имаме од тоа што сме тргнале по Исус. Затоа што таа, ако не води таква една мотивација, тоа што ние сме ја промашили целта. Се секјам на едно прашање на еден брат во Велес, имам спомнато, во една прилика рече, добро, дали би го следили Христа, дали би биле христијани, дали би биле на овој исти пат на кој што сме денес, ако знаеме дека нема вечен живот? Значи, одговорот на тоа прашање да или не открива дали, дали ни е за некаква корист или пак чисто од љубов, затоа што и од благодарност затоа што Исус не спасил, спаси, тоа, знаете, тоа нема сега смисла. Спасението значи и подразбира вечен живот, така да. тоа, ако прашањето беше во тој прави стокму поставено, дали јас сум за некаква корист, има денеска многу луѓе. Барат, доаѓаат во црква заради корист. Било каква. ке оболи некој и ке одвражачи, догатачи по манастири, не знам кај, и може ќе заврши <clears throat> во црква, со единствена цел за да, ете, добие исцеление. Точно, точно. Или, или за доаѓаат за сендвич со риба и лепа. <laughs> сендвич. Така, така, точно. Сето тоа е од корист, сето тоа е од погрешна мотивација. И сега, Тоа Исус го препознава кај Петар, лесно да се препознае, и затоа ја кажува параболата в 20 глава, Матеј, да се подсетиме. Зашто Небесното Царство сега му кажува и на Петра и на учениците во што се состои, како, на што личи Небесното Царство. Прилега вели на човек домакин, кој излезе рано наутро да најеми работници за своето лозије. И кога се погоди, ој битен збор, се погодија значи, со првите работници, оние кои што стартувале од почетокот на работното време, за <clears throat> еден денари дневница. Тој ги испрати во лозијата. Кога излезе пак околу третиот час, значи овие веќе работеле. Овие што се погодиле за еден денари. Виде како други стојат на трговиштето без работа, им рече, одете и вие во моето лозије, па и ви дадам што ќе биде право. Внимавајте, овде Исус и вели на овие другите, извинете, ја велам Исус, ама параболата на, на, на тоа асоцира, веднаш ја толкувам. Значи, домакинот вели, не, не се погаѓа со овие, за никаква цена, туку им вели, ке ви дадам што ќе биде право. И тие отидоје. Кога излезе пак околу 6 и 9 час, го направи истото и околу 11 час Пак излезе и најде други кои стојат и им рече, зашто стоите тука цел ден без работа? Значи, тоа е веќе при крајот на работното време. Се уште има некои кои што стојат и чекаат некој да ги повика. Му рекоа, никој не не зема, не не наеми. Тој им рече, отидете и вие во моето лозје, ако ќе се свечери, господарот на лозјето ќе му рече на својот управител, повика ги трудбениците и плати им, почнувајќи од последните панпрвите. И така, дојдените околу 11 од час, примија по еден денари. Вопшто не се погајал. На погодбата, спогодбата била само со првата група, они кои што значи, истерале цела дневница. Кога дојдава првите, помислија дека ќе примат повеќе. На, на кого? На, на, за кого е ова парабола? Првенствено овде за Петар и за учениците, меѓу тоа и комплетно за евреите како нација. Тие биле тие кои што се први повикани. Ама, <clears throat> тоа не значи дека заслужуваат повеќе. Знаете, вие може да бидете 50 години во црква, па тоа не ви дава за право дека вие, не знам, ке имате некоја поголема почество, некој кој што вчера беше. И може би ке речете, па чека ја за 50 години, знаете ли колку трактати сум раздал, па колку книги, па колку сум посведочен, па колку души дојдат преку мене, па Аш, овој вчера дојде. И Господ има поинакви мерила. <laughs> и тие примија по денари, и штом го примија, не го дуваа против домакинот. Велејки, последниве работе еден час, а ти ги изедначи со нас, кои ги претрпевме тегобата и денот на денот и жегата. Значи. А тој им одговори на еден од нив и рече, пријателе, не ти правам неправда, зар не се погоди ти со мене за денари? Знаете, немате... <laughs> Има толку многу луѓе кои што денеска се, се погаѓаа со Господа. Господе, ако ти тоа ми дадеш, ќе тргнем да се, се спогодуваат, спогодба прават. Нема спогодба кај Господ. Или е од љубов, или која и да е друга мотивација, не вреди. Джаве. Значи, не ти правам неправда, ти со мене толку се спогоди. За толку се спогоди. Земи го својато и оди се, а јас сакам на последниот да му дадам колку и на тебе. Јас така сакам. Јас сум тој кој ќе ги давам парите, јас сум домакинот. Или зар, зар немам право да сторам со своето што сакам? Или твоето око е зло што сум добар? Јона му било чудно <laughs> се лутал на Господа, зашто Бог е добар. Постариот син му се лутал на таткото што го прима помалиот и зашто е толку добар спрему него. Ова е, ова е а, нешто што не сме да го има кај христијани, А го имало кај учениците. Петар и останатите знаеме дека цело време се буткале, се лактале, се споредувале еден со друг, па кој е подобро, па кој, па кој не е, кој повеќе заслужува. И потоа вели на крајот повторно ја завршува ова парабола со истата мисла како и 30 стих од 19 глава. Така последните ќе бидат првија, првите последни, зашто мнозина да се повикани малку, малкумина избрани. И сега видите неколку од коментарите на Елен Вајт. Првите работници согласиле да работат за договорена сума, па и примеле толку што барале, не повеќе. Работници што биле земени подосна, значи во третиот, шестиот, деветиот и единаестиот час, се подпреле не на некаква си спогодба, туку на ветувањето на господарот. А ветувањето било, ќе добиете оно колко што е право. Тој се попрена на ветувањето. Колку што ќе чини, ќе ви дадам, подавели. Покажале доверба во него и не поставувале прашање за награда. Како Петар или секој <laughs> вистински христијани нема да рече, чекаве, шо, шо јас имам корис од ова. Такво нешто воопшто не треба да се постави прашање ако воопшто го сваќаме Евангелијата, ако воопшто го имаме оној вистински однос со, со, со Бога, не треба тако, тако прашање да се најде во нас. Се подпрели врз неговата праведност и непристрастност. Биле наградени не според големината на својот труд, туку според великодушноста на Господарот, според неговата милост. И забележувате, сите добиле еднакво. Сите по еден денари. Чи само во на Олимписки игри, оној кој што ќе истрча прв ќе добие златен венец, односно златен медал, ама а, овде во оваа трка сите кои што ќе истрчаат и ќе стигнат до целта, сите добиваат златен медал <laughs> под наводници не. Повторно не е добивката во прашање. И видите, видите овој цитат, вредноста на некое дело. Бог не ја оценува Бог ја оценува не според големината на вложениот труд или според постигнатите резултати. Внимавајте Бог не цени така. Туку според духот со кој што е извршено дел. Да, значи, не ја нешто сега правам од корист, од некоја полза моја. А, подолу вели, Господ сака да се подпреме врз Него и да не поставуваме прашање за големината на наградата. Кога во душата живее Христос, мислата за награда не е најважна. Тоа не е побуда што го потикнува човекот на работа. Секако, во известна смисла, треба да ја цениме висината на ветената награда. Бог очекува од нас да ги цениме благословите што ни ги ветел. Говорете во известна смисла. Меѓутоа, тој не сака ние да трчаме само по награда и да очекуваме за секој извршен работа со одветен надомест. Така е кај Данило, <laughs> кој кога ќе си заработи, толку ќе си добие, нели? Односно, не, секаде во светот, кај секоја работа е така, освен ако може би не се, имате денеска некој ќе се смилува, може би, па ќе ви даде и повеќе. Не треба на прво место да биде наградата. Независно од тоа, дали ќе примеме награда, ние мораме да усториме оно што е право. И видите ви, љубовта кон Бога и кон нашите ближни треба да не поттикне на работа. Треба да биде таа вистинска побуда, љубовта. А тоа е она што му фалело на богатиот младич. Во еден друг цитат Елен Вајд веле, едно му фалело. Љубовта му фалело. Осно му фалел Исус. Исус бил тука, го кани, и тоа тој одбил. Има, имајќи го Исуса, имате љубовта. И се друго е поредено како што треба. А, а имајќи го Исуса, што имате? Веќе живот. 1 Јоанна 12, читајте. Оне кој што го има синот има живот, в смисли на вечен живот. Оне кој што го нема, синот нема живот. Првите работници во преработата се оние кои сметаат дека затоа што учествувале во работата за Господа треба да уживаат предност пред другите. Тие поаѓаат на работа уверени дека самите се заслужни за постигнатите успеси и не се подготвени за самооткажување и жртва. Мотивацијата е сосема друга кај овие. Ти може би ветеле дека ќе му служат на Бога во текот на целиот свој живот. Може би навистина биле први кога требало да се поднесуваат тешкоти, откажување и неволи, па затоа сметаат дека заслужуваат поголема награда. Сушност повеќе мислат за наградата, отколку за предноста да бидат Христови соработници. Според нивното мислење, нивниот труд и нивните жртви им даваат право да очекуваат поголема чест од другите, а кога нивните очекувања не се исполнуваат, тие се чувствуваат навредени. <clears throat> Како овие, значи, во параболата. Значи, во старт е погрешно воопшто да, да, да се запрашеме каква е користа и каква е ползата да го служиме на Бога. Меѓутоа, а каква е ползата и каква е користа од оној другиот живот кој што го живее мноштво? Ајде да видиме, кого, кого најдобро е за ова да го прашаме? Што мислите? Кој највеќе одживело од овој живот? Се видело, се пробал што, што му душа сакал. Соломон, проповедник. Проповедник втора глава. Тој ки ни каже <laughs> колку е вреден овој живот. И каква полза имаме од овој живот. втора глава. Тогаш реков во своето срце, дај да го испитам уживањето и да видам што дава, што корист имам од насладувањето. Но ете, и тоа е празнина. За смејањето реков, лудосте, за уживањето, што ползува тоа? Каква полза? Си помисли во срцето да го веселам телото со вино, доека срцето се уште се раководи од мудроста, посакав да ја прегранам и лудост. Значи, сака да кажем уште доека <laughs> ме држеше мудростта, <laughs> најдека бил најмудриот, побарал вистински дар од Бога го добил, ама и доека го држала мудроста реч, вели овде сакав да ме прегранам и лудоста, па да видам како е во комбинација. <laughs> како би дознал дали ги усрекува луѓето она што го прават под небесата за време на изборените денови на својот живот? Направи големи дела,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 Натрупав сребро и злато и скрпоценности од царевите и од покраините, набавив пеачи и пеачки и секакви човечки раскоши, се сокровиште на сокровиште. Пинк, пинк плюс тамо не знам што, пеачи, пеачки, веселва. <laughs> Забава, колку сакате. Денеска не морате да ги набавите, не морате да, да, да идете у кафана да платите пејачка, пуштите телевизорите, Ки ви пее цел ден. И станав толку голем, поголем од кој да е пред мене во Иерусалим, а не ме остави ни мојата мудрост. И што да ми посака очите, не им скратував. Батко Георгија, ќе кажам пак. Нито му бранев на моето срце некаква веселба, туку моето срце му се редуваше на секој мој труд и така му беше наградата на секој мој напор. Немало што не видел. Немало ништо не поминал, значи, се е испробал. Значи, ова пред се за младите или може би оние кои што, што знам, може би не окусиле толку од тој свет, прашете го Соломон. Каков е тој свет? Султанот, а? А тогаш ги разгледав сите своји дела, значи, која се осврнал, која го видел сето тоа, сите напори што ги вложив за да дојдам до нив. И ете, сето тоа е суета и гонивето. Да, ова го напишал нормално, кога си дошол на себе. И нема полза под сонцето. Епа, која е ползата ако не уследите Христа, ако живеете ете, живот како што поменал Соломон? Сушност ние не можеме, кој колко и да искусува, да искуси ваков бас живот Соломон. Значи, не можеме сега да си приуштиме, може би, ама, колко и да е и малко и повеќе и највеќе и се, се е джабе, се е сует. Има никаква полза. Тоа е одговор на оние кои што може би нас не поставуваат прашање, што пак вие имате полза, што каква, каква корист вие имате, сте тргнале по Исус. Епа, која беше ползата? Сеќавате што Исус му одговори на Петар. Стократно уште во овој живот, и куки, и ниви, и браки, и сестри, и татковци, и мајки, и вечен живот. Овакво нешто ни на, какво лото, какви, не се паѓа вакво нешто, ни на, <laughs> каде што, каде што, каде што сите играат, сите ќе си ги дадат парите и само еден ќе добие. Ќе ги соберат парите од сите, па ќе му ги дадат на еден. Тоа е лотарија. Меѓутоа овде немате ризик. Ако тргнете по Исуса, никој ризик не постои. Ризикот е тоа, мислам, ризикот е во вас, ако вие се откажете на патот, Тоеш ништо. Ако не, немате загуба. Добивката е сигурна. Еве, само да спомене на крајот, да се посетиме на Јов. Ово е само еден пример. Ово е само еден пример дека Бог, дури во материјална смисла, че значи, буквално може да ви надомести, односно да, да ви благослови уште, уште овде во овој живот. Да читаме во Јов во првата глава, втори и трети стих. Му се родија на Јов седум синови, три керки, имаше илјади овци, три илјади камели, петстотини двојки волови, петстотини ослици и мощне многу слуги. Значи, запомнете, илјади овци, три илјади камели, петстотини двојки волови, петстотини ослици. И знаеме дека се загубил преку ноги, така рече. И ако отвориме во последната 42 глава, како заврш, завршува животот на Јов? 42 глава Јов. 12-13 стих. Господ ја благослови новата Јовова состојба, уште повеќе од колку поранешната. Ставата му броја 14.000 овци. Дупло. 000 камили. Дупло. Илјада двојки волови, илјада ослици. Дупло. И имаш уште седом синови и три керки. И ова е дупло. Затоа што Јовќи ги има и оние, првите седом синови и три керки. Значи 14 со 6. И 17 стих. Јов умре стар и сит од животот. Епо сега изберете. Ако тргнете по Исуса, треба да оставите се. Тоа се зависи, различно е за секого од нас. Некој може би треба имото да го раздаде, некој нешто друго, што му смета, што треба да го даде. Али, еве само на кратко да спомнам еден цитат од Елен Вајд, еве што е тоа се. Вели преку вера, вие станувате Христови и преку вера, вие растете во Него, преку давање и примање. Вие треба да дадете се. Еве што е тоа. Вашето срце, вашата воля, вашата служба. Тоа е оно што младиот, бог, значи, богатото момче не сакало да даде, своето срце. Ние кога не го дадеме нашето срце, залудно е. Тоа е се што треба да дадеме. Значи, нашето срце. Каде што ти е Срцето таму ти е богатството, како беше? Е па на богатото момче, таму му било срцето. Таму, да, во ред. Значи, кај, кај ти е богатството, таму ти е срцето. А на некого од нас срцето не е на некоја друга страна. Значи, оно што бара Бог е да му го дадеме срцето. Волјата и службата. Дајте му се, нему, за да ги почитувате сите негови барања. Исто така, вие мора и да земете се. А што е тоа се? Христос. Полнината на сите благослови. На да него читам понатомо цитатот. Треба да му дадеме се, да земеме се, и тоа што имаме и стократно и нова земја, и вечен живот. Епа, драги мои, сите оние кои што, може би, ке слушаат и кои што се прашуваат зашто ние доаѓаме во црква, значи не доаѓаме ни за марки, ни за евра, сакаме верно да му служиме на Христа и да го следиме затоа што тој дал се за нас. Навистина дал се, не можел да даде нешто повеќе. Нека му е слава на Бога. Амин.